Երբ խոսում է պատմությունը, անհատները պետք է լռեն։ Աֆրա Բեն։ Ներկայացնում ենք պատմության խոսքը։ Գճավանքը տարբեր աղբյուրներում հիշատակվում է քթիշ, կցիշ, գտիչ անուններով։ Պատմական տեղեկությունները վկայում են, որ վանքը դեռ վաղ ժամանակներից եղել է հայոց արևելից կողմանց նշանավոր քաղաքական եւ հոգեվոր կենտրոններից մեկը, ինչի մասին հիշատակում է նաեւ Մովսես Կաղանկատվացին։ Իբրև եպիսկոպոսանիստ գճավանքը պատմական աղբյուրներում հիշատակվում է դեռ 5-րդ դարից։ 8-րդ դարի վերջից համանուն Բերթի հետ գտնվում էր Արանշահիկ իշխանական տոհմի Դիզակի ճյուղի հովանավորության տակ։ Վանկի հարևանությամբ գտնվող Քթիշ ամրոցը Դիզակի իշխան Եսայի Աբումուսեի նստավայրն էր 9-րդ դարում։ Իսկ 10-րդ դարում այն դարձավ Դիզակում հիմնված թակավորության կենտրոնատեղին։ 13-րդ դարի կեսերին վանքը ընդարձակվել է նոր շենքերով, իսկ Դիզակի մելիքների, հատկապես Մելիք Եգանի իշխանության ժամանակ հասել զարգացման գագաթնակետին, դառնալով Հայաստանի նշանավոր համալիրներից մեկը։ Գճավանքի պատերի վրա 13-ից 17-րդ դարերով թվագրվող վիմագիր արձանագրությունները արժեքավոր տվյալներ են հաղորդում Գավառի միջնադարյան պատմության մասին։ Վանքն ավերվել է արաբական դիրապետության ժամանակաշրջանում եւ հին շենքերի հիման վրա, ինչպես վկայում է եկեղեցու հյուսային պատի արձանագրությունը, ամարացից այստեղ եկած երկու եպիսկոպոսներ՝ Տեր Սարգիս եւ Տեր Վրթանես եղբայրները, կառուցել են Գճավանքի գլխավոր եկեղեցին։ Շինարարությունը սկսվել է 1241 թվականին եւ ավարտվել 7 տարի անց 1248 թվականին։ Ցաղացած Գավիթ Ժամատունը բազմության համար հավաքատեղի լինելուց բացի ծառայել է նաև որպես իշխանական դամբարան։ Ըստ Մակար Բարխուդարյանցին Գավիթը ավելի հին է, քան եկեղեցին։ Գճավանքը ժամանակին շրջապատի բնակելի ու տնտեսական շենքերի հետ միասին դիտվել է որպես ավարտուն ճարտարապետական համակառույց։ Վանքի շուրջը տարածվում է գերեզմանատունը, որի մեծ մասը ավերված է։ Գճավանքի հուշարձանն իր բարձր ճարտարապետական առանձնահատկություններով հայ բազմադարյա ճարտարապետության նշանավոր կոթողներից մեկն է։ Այն կրում է Բագրատունյա ճարտարապետական ոճի կնիքը։ Ինչպես հայտնի է, Արցախ աշխարհի քարագործ վարպետները երբեք չեն պարփակվել իրենց ճարտարապետական միջավայրում։ Նրանք հայկական մյուս մարզերից վերցրել են ավելի նորն ու գեղեցիկը։ Վանկի գլխավոր եկեղեցու հարդարանքի որոշ մոտիվներ հիշեցնում են Ամարասի եւ Գանձասարի եկեղեցիների զարդարանքը։ Սա իհարկե պատահական չէ, քանի որ ինչպես արդեն պատմել ենք, եկեղեցին կառուցել են ամարացի թեմից եկած եպիսկոպոսներ, իսկ շինարարությունը ընթացել է Գանձասարի հրճակավոր տաճարից ու նրա նավակատիկից ստացած թարմ տպավորությամբ։ Նշանակալից է Գճավանքի բազմադարյա մշակութային կյանքը։ Լինելով դիզակի հոգևոր մշակութային գլխավոր կենտրոնը, այն իր դերը հաջողությամբ կատարել է մինչև 20-րդ դարը։ Այստեղ էին նստում թեմի եպիսկոպոսները, այստեղ էին հավաքված նշանավոր բազմաթիվ գրչագրեր եւ հենց այստեղ էլ ստեղծվել են բազմաթիվ մատյաններ, որոնց մի մասը պահպանվում է։ Իր ճարտարապետական արժեքով գճավանքը հարստացնում է երկրամասի ճարտարապետական գանձարանը հաստատուն կերպով կանգնելով այնպիսի կոթողների կողքին, ինչպիսին են Գանձասարն ու Դադիվանքը։ Գտչավանքը շքեղ բնության ներդաշնակությամբ համալիրի տարբեր մասերի համաչափություններով ճակատային պատերի հարդարանքի զուսպ ձևերով բավականին ինքնատիպ է։ Գճավանքում արկա են 9-ից 17-րդ դարերի բազմաթիվ բարձրարվեստ խաչքարեր, որոնցից մեկը Հայաստանի տարին Ֆրանսիայի միջոցառումների շրջանակներում 2006 թվականին ցուցադրվել է Ֆրանսիայում։ Այժմ Գճավանքը օկուպացված է։